balintzak e, eh, zorrotzak dira. Hemen sortzi labetez edo eh, beraz esku mutu bat izanen du eta izango ditu ordu batzuk, eh, ordu mukiztuak ateratzeko, lanaiteko eta gero behiz etxera sartu beharko du. Eta gero e, sortzi urtez e, hainbat balintza ditu e, betetzeko. Beraz ez da benetako askatze bat, naiz eta hori oso garantzitsua da, e, Euskal Egira sartzen da. Beraz, e, hori gurentzat e, e, e, importantea zen, oso importantea zen, ez zen e, posible hainbeste urte eta gero e, egoera hortan, e, eh, adina, arazo medikalak, familiaren egoera, ezin zen beste aterabidetik izan, eta hor ere, hausitegiak, lehen hausitegiak egin zuen bezala, onartzen digu, eta hori gurentzat ere oso garantzitsua da, onartzen digu e, bada dela familiaren presentzia hori eta bera bere familiarekin eh, bat izatea. Beraz hori ere eh, gurentzat beti izan da borroka bat. E, ez, ez onartzea esatea ez da posible egitea proiektu bat Euskal Herritik kampo, ez da zintzaie hori, eskatu behar da familiaren sustengoa eta gurekin bat egiten du hauzitegiak eta hori eh, hori ere eh, gaur egungo berri hona da. Erabaki hori biztan dena eh, Euskal Herrian igurikatua zen aspalditik, e, jakesesnaren kasuan adibidez, errikurtso guziak agortuak ziren, gaur, sistoren baldintzapean libratzeak, gauzak aldatzen alditu, jakesesnaren zat, edo e, ere bai? Alors, e, bo, agortuak kasuan ez da ala, eh? kurduka sesionaren aurrean gira. Eraz ez dugu, ez dugu bukatu eta hor arazo juridiko bat guruan gara kurduka sesionera. Beraz, horrein eh, dikani bilbidea segitzen du eh, bere kasuan. Alors, gauzak aldatzen dituenez e, baita ez, ez Eh, erabaki hori pertsonala delako, balintzatekoak beti oso pertsonal delako, baina bai, zeren eta erabaki horren baitan, hausitegiak onartzen ditu uh, hainbat gauza, gurentzat oso garantitxoak zirenak, hoien artean ez dagola orden publikoaren kontrako eh, beraz erasorik, edo berriz um, gertakariak gertatzeko ahiskurik, hori balio du beraz argala komandoaren edo zein pertsonentzat, beraz oientzat ere uh, eh, balio du, eta bi bigarren puntua, hausitegiak onartzen du eta aipatzen du, eta hori oso oso garantzitsua da, aipatzen du, hainbat eh, denbora ari defenditzen, Espainian konenatuak izan bali maziren, janeko kampuan izango ziren, goita magurte beteta kampuan izango ziren. Beraz hori ere eh, aipatzen du uh, dei uh, korteak, nahi du, argumentu horrek ere balioa izango dula, berriz e, joaten bagira bere haintzinean e, ez nal edo zat. Beraz, bai, e, nun bai batean e, gauzak aldatzen aldira. Noiz e, pentsatzen alda edo espero izaiten alda, horakorik gertatzea, ba, jon parrot eta jakasez nalentzat beraz. Maleruski justizian eh, gautak oso oso poliki doazte eta balintzapeko eskaerak eh, oso uh, luzeak dira zeren eta suposatzen du CNE, Zan Nazional Evaluazioaren aurrean pasatzea, eta gero CPMS, uh, eh, beraz, Komision eh, eh, Pluridisciplinaire, donc, de mesure de sureté horren aurretik Beraz, oso luzeak dira. du, eskaera ematen uzun momentutik bi urte ez dugu esperantza epe laburrean eta hoien kasua e, orteak direla eta kartzea orteak direla eta eta dina dela eta e, izan e, beraz jake sezarek e, egun gutxi barru irro eta marrokte betiko ditu e, jon barrautek ere e, e, laizter irro eta marrokte betiko ditu ba bien kasuan ez dugu denbora asko gura horretu